Mallorca ha despertat. Mallorca s'ha deixondit a la fi. Tant d'anys de lluitar d'un pots han fruitat. I ara la revolta ha pres i s'escampa als vuit vents. Mallorquins i mallorquines, no importa de quin origen ni de quin color de pell, s'han revoltat per aturar els que fa tant d'anys que ens han oprimit i els han mantingut S'ha acabat de demanar perdó per ser el que som. S'ha acabat a baixar el cap davant dels opressors. Hem decidit passar a l'acció, constituir assemblees a tots els pobles i barriades, autoorganització popular, crear mitjans de comunicació alternatius per escampar el crit de la revolta. Combatrem les mentides en xarxes alternatives obeirem les lleis il·legítimes i cap agressió quedarà impune mai més. Mallorca s'ha alçada, clama justícia i respira dignitat. Mallorca és en peu i no tornarà a inclinar-se davant res ni ningú. Mallorca acarona la plena llibertat. Ha estat un camí llarg i ple de dificultats, però ara ningú ens farà callar. Roig clar i català. No retrocedirem davant cap amenaça, ni cap uniforme, ni cap arma. Ningú em farà tornar enrere. Ningú mai més em tornarà a inocular la por que hem arrossegat durant segles de derrotes. Ens han mirat els ulls i hem vist passar la dignitat dels que han caigut mil vegades i mil vegades s'han aixecat. Amarats de terra, armats de llibertat. Cada pas és una passa endavant. La ràbia per tant d'anys d'enganys és el motor de la nostra força. Hem clos el punys i hem decidit guanyar. Ningú ens tornarà a subjugar. La nostra hora ha arribat. La nostra antifada s'ha desfermat. Ja s'acosta la primavera de la nostra llibertat. Benvinguts en aquest especial Vaga Indefinida de 200. De vida, llarga i dura és la batalla. Ja ens creiem vençuts i morts, però som més i més forts. Davant l'actitud canalla, el poble viu i no calla, crida perquè té arguments. Pares, alumnes, docents, sou llum per la societat, per la nostra dignitat. Ara és l'hora dels valents, la mentida i la fal·làcia prester moriran de fam més que del tio ja parlant, més que del tio ja parlant del que vol dir democràcia i deixarà en Mateu Xurí, increïble com sempre, àgil, amb les seves gloses. I doncs sí, estem aquí, un, espai tens de Ràdio 77, ràdio lliure, autogestionada, anticapitalista i en català. Per què? perquè ens solidaritzam amb la vaga indefinida de 200 i volíem obrir un espai col·lectiu de cara a, a poder a eh, interpretar com està anant aquesta vaga, quina feina s'està fent a eh, contrainfo.cat i eh, en els diferents eh, espais de presa de decisió de, des propi, de la pròpia assemblea de docents i els diferents instituts i bueno, és un fet interessant no? de, de poder construir juntes entre docents, estudiants i també, per què no, eh, activistes, eh, mitjans de comunicació lliures i, i comunitaris. Eh, per altra banda també dir que que la pròpia assemblea d'encausades s'ha solidaritzat amb la vaga de docents i aquesta solidaritat se retroalimenta i la pròpia assemblea de docents eh, doncs, eh, obri un, un petit manifest en el que eh, vol mostrar el seu suport públic a les 44 persones encausades per la protesta de la Conselleria d'Educació el passat 22 de maig de 2011 12 perdó, i des de l'Assemblea de Docents es comprometren a difondre qualsevol convocatòria en suport d'aquestes persones que pateixen la coerció d'un govern autoritari i dèspota i a fer tot el que estigui al nostre abast per elles la solidaritat és un valor a ensenyar i la seva pràctica en moments com aquest és més que una necessitat. Aquest comunicat es feia públic el passat 14 de setembre de 2013 Vos deixam amb l'àudio d'una concentració que va haver també en suport a la vaga indefinida a la plaça de Sant Jaume a Barcelona. Davant d'aquestes mesures que pretenen acabar amb l'ensenyament públic i de qualitat i deteriorar les condicions laborals del professorat i el genocidi lingüístic de la nostra llengua, volem mostrar el nostre suport total i incondicional a les companyes i companys de les Illes Balears i Pitiuses i a les seves organitzacions. La persecució i els atacs a la llengua i a la cultura catalana no s'han produït únicament a les illes, sinó que s'han repetit arreu dels territoris que compartim aquesta llengua. Al País Valencià, des de fa anys, milers d'alumnes no poden estudiar en valencià i ara volen empitjorar-ho amb els programes plurilingües. Al Principat s'intenta per la via judicial d'on va la immersió lingüística i a la franja de Ponent els petits avenços que s'han produït es volen frenar i l'estratègia que han triat ha estat anul·lar la llei de llengües d'Aragó, la única referència legal al català, inventar-se allò de la Diferents tàctiques, però sempre utilitzen la mateixa estratègia, anul·lar la nostra llengua i així destruir-nos com a poble. Per això fem una crida a la solidaritat activa amb la seva lluita, que també és la nostra, per una escola pública de qualitat i en català. Apostem per la constitució d'un comitè de suport a la vaga indefinida, així com per engegar una campanya política d'explicació a tot el poble català de la lluita dels docents a les illes, així com per iniciar paral·lelament una campanya de suport econòmic per tal d'omplir la caixa de resistència, Feu exemple, la vostra vaga és la nostra dignitat. Doncs ara hem pensat en passar-vos una entrevista que se li ha fet a una ràdio lliure, una ràdio germana de València, Ràdio Clara en la que fan una entrevista al portaveu de l'Assemblea de Docents, a Iñaki Alcar. Directament la, la passem així com, com ens ve, ja que considerem que la cooperació entre mitjans de comunicació lliures i comunitaris serveix per no duplicar esforços, ens hagués agradat evidentment que ens acompanyés algun portaveu de l'Assemblea de Docents, però com que aquest estudi tira obert d'ara en endavant per, per aquesta assemblea i per aquesta vaga indefinida amb, amb voler os puedo apropar aquí a la Ateneo Popular de Ciudad. Seguimos en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en acción directa al programa de CGT del País Valenciano. Creo que tenemos por ahí a Iñaki de la plataforma docente eh, Balear, que están en huelga en este momento. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Iñaki, ¿cómo estás? Va bé, va bé, de l'assemblea de docentes. L'assemblea de docentes som una asamblea de treballadors. Ah, bien. Muy bien. Eh, contanos un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido para llegar a esta huelga. Molt bé, nosaltres ara hem començat des de dilluns una vaga indefinida en el sector de la educación, aquí a, a es una vaga que está duent tanto en la pública como en la concertada y lo que tú comentas de cómo s'ha arribat a aquesta situació pues ha estat el cansament de, de lo que són els claustres, el cansament dels docents, després de, de una darrere de l'altra, de, de galtada, galtada, galtada per part de l'administració, que ha arribat a cansar a la gent. Eh, eh, bueno, aquí hem patit tota classe de, pues, igual que totes bandes, retallades, però a part tenim una situació con, concreta de, pues, de que ens han volgut retallar la llibertat d'expressió, i de llibertat de càtedra amb decrets com el decret de convivència que, i, decret, i la llei de símbols que el que fan és que no volen que puguem expressar les nostres opinions o manifestar les nostres inquietuds culturals eh, també bueno, eh, aquest estiu s'han expedientat a directors en Menorca per actuar segons la seva consciència i bueno, a part de, ja ho he dit, totes les retallades que segur que el País Valencià està ben paregut que aquí pues, el que ha passat també ha estat la intenció del govern autonòmic d'implantar un programa de trilingüisme que era un atac frontal eh, d'una banda a la llengua catalana i d'una altra que és una proposta que no té ni cap ni peus, que no està eh, seguida d'unes dotacions, que no és una cosa que estigui consensuada en la comunitat educativa, que no des dels docents no veiem que se pugui implantar en la pràctica i que això suposa o de lle llevar continguts a les assignatures o suspendre a la gent o coses així, que no tampoc agraden. Des de l'Assemblea, Iñaki, eh, a quina conclusió arribeu per explicar aquest atac a, al, al català, al valencià i, i sí. a eh. l'ensenyament? Bueno, aquí a Balears ha resultat, eh, bé, des després d'un procés de dins del Partit Popular en, en el que pues, han tingut casos greus de corrupció, s'han hagut de fer com una renovació i bé, ha entrat una ala molt autoritària i de caire espanyolista, ha agafat eh, les regnes del partit a Balears i, i és una qüestió ideològica. Aquesta gent ho tenen superclar que eh, volen, o sigui, estan en contra del català, avui o ahir, ahir mateix el president parlava que ells defensen el català però no de Catalunya sinó el d'aquí, y cuestiones así, gent que, que, vaya que no tienen cap interés por el catalán en absoluto eh, ¿Cómo se entiende, Iñaki, esto del trilingüismo? Claro, això, una explicación, una Mira, el programa electoral, el programa electoral del Partido Popular eh, de, eh, pues de un consens en, en educativa, no? Sabéis que cada vegada que n'hi ha canvi de, de partit del govern n'hi ha canvis en educació i ells pues, eh, tiraven flors de, de que volien fer legislació de consens, de que no s'hagi de canviar cada quatre anys quan, canvia, quan, quan canvia el partit. Eh, D'altra banda, el Partit Popular parlava, parlava de lliure elecció de llengua. Aquí no n'hi ha línies en valencià i línies en castellà com pot passar en el País Valencià. Aquí existeix en tota l'escola lo que és la immersió lingüística. Tot l'alumnat va a classes en català, eh, llevat de la llengua castellana, l'hora de llengua castellana i, i bueno, a la de l'anglès. Llavors, eh, ells proposen això, que, que, que cadascú pugui triar i què passa? Que de, donen a les famílies l'oportunitat de triar llengua, no? l'any passat, en, el, en el matrícules del curs passat. Només un 8% de, la, de les famílies trien el castellà. Llavors, no s'ha sortit de la cosa, no s'ha eixit de la cosa i el que fan és que donen una altra oportunitat a triar, però aquesta vegada, a més, en l'incentiu de que envien cartes certificades a les famílies, amb informació, tal. El CIS, que el 13% de la, de la població que s'havia de matricular demana el castellà. Per tant, és un fracàs estrepitós de la seva política i, i llavors han d'inventar-se alguna cosa per imposar el castellà. Què fan? Pues inventen el decret de trilingüisme, que, té molt, que el volen justificar per l'ensenyament de l'anglès, però el que fa és que també introduís eh, el més castellà, fins al punt de com, que volen que n'hi hagi les mateixes hores de castellà que de català. Ah, has esmentat abans una cosa molt cridanera, que és eh, el decret de convivència i la, de, la llei de símbols. En què consisteixen exactament? Bueno, el decret de convivència és un decret, a veure, és un poc difícil d'explicar perquè fa estar en llei, però el decret de convivència, d'una banda, te xarra tot allò de l'autoritat del mestre, que avui en dia està molt qüestionada i vol donar-li, saps? I pareix com que és a favor del mestre i tal. Però en algun punt parla també de, pues, que, per exemple, els mestres no poden, com diguéssim, opinar en segons quines qüestions, no poden dur segons quines samarretes, les qüestions d'aquestes de gaire autoritari i per aturar tot el moviment social que des de fa dos anys almenys aquí, eh, bueno, la comunitat educativa com a tantes bandes s'està està manifestant públicament els seus desacords en matèria de política educativa, no? I el que és la llei de símbols, pues aquí ha passat que, clar, com que n'hi ha aquestes agressions al català, és una qüestió pues, que en la comunitat educativa és, és molt sensible i se pengen molt de, de llaços ensenyeres a, a les façanes de les escoles, o se pinten, etc. I, clar, ells no ho poden tolerar. I, i llavors volíem treure una llei que, en, entre altres coses, eh, acabés amb això. Aquesta ley de símbolos, el Consejo Consultivo, que es un órgano del gobierno, Bueno, es consultivo del, gobierno, govern, va, a decir que ni se socorrió aprobarla porque era, eh, la consideraban anticonstitucional. O el mateix Consejo Consultivo que, está nominado del nomenat Y esta ley, o como se llame, de convivencia de la que vos hablas, ¿no atenta contra la libertad de cátedra? Clar, clar, exactament. O sigui, nosaltres denunciem això, que aquesta llei, aquest decret de convivència pues, atenta contra la llibertat de càtedra. De tota manera, tot això pues, no és una qüestió com ens afecta encara i nosaltres aquests dies, pues, eh, bueno, ara no, fem, no estem fent feina perquè estem de vaga, però divendres sí que vam anar a escola i sí que vam vestir tothom les camisetes verdes amb els missatges de, de, de la plataforma Marida, que és una plataforma de la comunitat educativa que hi ha aquí, i bé, i s'ha seguit fent pancartes i s'ha seguit fent tot com s'ha fet sempre. I Iñaki, com està sent el seguiment de la vaga? Molt bé. El seguiment de la vaga, la veritat és que ha estat molt, molt bé. Eh, nosaltres estem donant unes xifres de al voltant del, bueno, al voltant de més del 90% el primer dia, llavors el segon dia el 80% i el tercer dia que és avui 73%. Però algú dirà, bueno, això s'està desinflant Bé, nosaltres ja sabíem que n'hi ha gent que només aguantava dos dies a fer la vaga, saps? Que no, no és res que s'escapés de, dels nostres pronòstics. De qualsevol manera, pensem dues valoracions. Una, que el 73% de vaga està molt bé, el, mhm. el seguiment, i l'altra, que un govern que li fa una vaga un 90% de seguiment, la veritat és que se podria pensar molt bé el que està fent, no? Ara ja tenen tres dies de vaga ells neguen rotundament la vaga, quan nosaltres parlem de 90%, ells parlen de 22%, quan avui nosaltres parlem de 73%, ells parlen de, de 7%, no? I, i claro, és un ball de xifres que fins i tot el món qüestiona. Uh -huh. A més, heu aconseguit que eh, així a, a Catalunya i al País Valencià eh, es facin concentracions de suport a la vaga de, dels docents de, de Balears. Així a València i a Alacant hi ha concentracions el dilluns passat i, i hi havia una quarantena de, de col·lectius recolzant. Està molt bé aquesta solidaritat, de fet nosaltres és una de les coses que ens dona força, també sabem que tenim una caixa de resistència, també sabem que el que, de, lo que és Catalunya, el País Valencià, ens estan fent moltes aportacions, en pocs dies hem agafat 40.000 euros, cosa que és molt positiva, y bueno, es que ha de ser ahí sí, ahora tenemos un conflicto aquí a Balear y la resta de... que es un conflicto es de clase no? y ha de superar lo que es el territorio insular. Eh, en, aquel sentido, eh, si es muy positivo que se continúen organizando cosas que se organice actividades per, per recaptar fondos per la, vaga indefinida y vaya, que la solidaridad es que es más que necesaria, pero una vaga de qué tipo no aguanta sino desde la solidaridad. Eh, Iñaki, todo esto que vos estás eh, contándonos tiene que ver con el, la huelga docente y el apoyo docente. ¿Cuál es el apoyo de padres, alumnos? ¿Cómo va? esto? Pues, pues la veritat és que n'hi ha molta cohesió, n'hi ha molta cohesió. Eh, les, les FAPES i les AMIPES i associacions de pares i això no estan fent, diguéssim, no estan fent propaganda de la vaga, però estan organitzant eh, reunions informatives que expliquen els motius de la vaga, estan col·laborant molt, en algunes escoles estan proposant de que vagin els docents a fer feina un dia i que els pares s'encarregaran de que no entrin dins a l'escola, se'ls duran una altra banda. Vull dir, això són iniciatives que encara no s'han posat en marxa però que, que se'ns estan proposant, no? I són qüestions que dius, web, això és molt important. No tenim, no tenim, o sigui, no, no tenim el patiment d'una crítica molt feroge per part dels pares i això és molt positiu. I, i en quant als estudiants, clar, els nins, pues, els nins són nins, però el que són els adolescents pues són, són, estan molt actius i bé, n'hi ha piquets informatius de, de joves, almenys jo per Palma, que és el que veig, n'hi ha piquets informatius i, i s'estan movent. Uh mhm. -huh. I davant aquesta rebel·lió de les aules, si podem dir-li així, eh, quina està sent la, la reacció de, de l'administració del govern balear? Bé, l'administració, eh, primer de tot, ens estava ignorant, mos estava ignorant i, i llavors um, amb el... Bueno, ara ja mos intenta acusar de vaga política i, i, i vaja, que, que hi estan dient que no negocien, que no negocien. Hem muntat dues con concentracions, del dilluns i el dimarts, de milers de persones, eh, una davant de la seu del govern i una altra ahir en el Parlament, quan hi havia un debat sobre educació, i aquesta gent no, no tenen cap intenció de cedir. Eh, son graciosos aunque no lo quieran ser. Si no es política, ¿qué otra cosa puede ser una huelga? Económica. Bueno, pero es política al final. Claro, claro, pero bueno, aquí aquí también exactament, ellos de difamar una banda de que no fue una vaga motivo laboral sí etcétera y se supone que una vaga política es ilegal hemos dicho desde dit Asamblea de l'assemblea veces, y si trobeu que es una vaga política, probado de ilegalizarla, saps? No tenim, no tenim cap, cap cosa més a dir, vull dir, nosaltres estem molt tranquils que estem haciendo, estem molt segurs, tenim molt de suport social y bueno, con que no tenen argumentos han d'anar per aquestes bandes. No, eh, lo pensaba aquí porque Evidentemente, si uno piensa muy rápido, medio minuto, si estamos en un estado de derecho, el derecho de huelga existe y eh, no le pueden poner ese tipo de cuestionamientos. Entonces, además lo ilegalizan como si fueran, no sé, como si lo pudieran acusar de terrorismo, eh, no sé, de cualquier barbaridad que no tenga que ver con lo que están haciendo, lo cual es preocupante. Sí, sí, bueno, pero yo <laughs> ahora me costa decir eh, me costa decir, yo soy soy de la Asamblea tampoco no, tampoco voy una opinión personal. No, no, no, no, no, no, decir ese respecto. Sí, sí, lo que está claro es que el gobierno balear no respecta, o el Consell no respeta la participación y tienen un, 23, un 28% del voto del censo electoral i tenen una majoria absoluta i l'estan aplicant com a, com a sí, sí. si fos un, un, una pisonadora. Uh -huh. I Iñaki, no únicament el govern balear, eh, perquè Verd acaba de declarar, bon, aquest matí ha declarat que, que els mm, xiquets de Balears són rehens d'una vaga política. Clar, clar, clar, ells tenen, ells tenen eh, clar, fan la mateixa estratègia, sabem també que el ministre Verd està intentant també imposar una, una política autoritària en, la, en l'11, no? I, I és normal que doni suport a el que s'està fent aquí. De fet, la, les polítiques aquestes del trilingüisme i tal eh, tenen a veure un poc en, en la l'11, no? Mhm. Eh, bé, una de les nostres, de les nostres reivindicacions en, en aquesta vaga, perquè estem parlant molt de trilingüisme i tal, una de les nostres reivindicacions és, és la, que el govern se posicioni en contra de la l'11. Jo, eh, a veure, millor hauria d'explicar quines són les reivindicacions eleccions ahora mismo. El aparato del Estado funcionando a pleno. <laughs> Sí, sí, ells, ells claro, ells han de donar sí, suport sí. entre ells, de fet, perquè no, no estan no tenint suport eh, eh, a les bandes, és que, fixa't tu, aquí, el que és aquesta vaga eh, té fins i tot eh, suport del AMPE, que és un sindicat de professors i de, de, de bueno, un sindicat de docents, que té a veure més vinculació amb el Partit Popular. De fet, el president, el president ha estat eh, ha estat membre del Partit Popular o és membre del Partit Popular. També l'escola catòlica està posant en contra del, del TIL, no? del decret del trilingüisme, i, i vaja, que no és una qüestió només de que, que l'argument de radicals, etc no el poden utilitzar perquè és una qüestió molt social. En tot cas, tenim clar que els radicals són ells, eh? Bueno, aquel sí sí. <laughs> sí, aquel son antisociales. ¿Cómo iba eh, el tema del eh, catalanismo en Baleares? Perdona, perdona. ¿Cómo iba la aplicación de la lengua catalana en Baleares? Bueno, la de lengua catalana Baleares pues goza de cierta salud. Eh, de una banda, pues té molt de reconeixement social en alguns ambients i després pues, n'hi ha hagut en, en els últims anys, els últims no sé, 15 anys, n'hi ha hagut molta immigració de la península, jo mateix soc de Castelló, vaig vindre aquí a Mallorca a treballar i clar, ha, el, el, castellà s'ha fet el seu espai el que és el, el català en l'administració pues una qüestió que no, no, ha, no s'ha recolzat i el que és l'ambient de l'ensenyament és l'únic lloc en el que el català pot dir que és realment vehicular, no? Llavors, eh, el, el que volen fer ara és treure el català de l'únic puesto que té eh, eh, eh així, oficialment, un cert estatus. Eh, segons quines administracions també, però bueno, cada vegada pues, ho volen qüestionar més. Ara, fins ara, calia tenir determinat nivell de català per poder accedir a un lloc de treball a l'administració, ara el, el Guàrdia de Silles Balears en aquesta legislatura ho ha llevat etcétera. Bueno, lo que son los pueblos de, Mallorca o del... Pues, depende que te diga, ¿no? Pero los pueblos de Mallorca, de Menorca, el catalá te molta vida, que es lo que yo con y y y bueno, Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Iñaki, si no terminamos acá. Bueno, pues yo lo que voy a incidir molt es que nosotros tema en vaga, eh, fent compte de seguir l'endavant i, i la veritat és que eh, o sigui, la gent s'informa en la nostra pàgina web de l'Assemblea de Docents eh, trobarà el nostre eh, compte corrent de la Caixa de Resistència trobem que és molt important eh, que la gent ens doni suport econòmic hi ha molta de gent pues, que té els mateixos problemes que, que, que, que ja tothom coneix pues, que pues, hipoteques, eh, família, gent que els companys no treballen, tal, i, i realment fer un dia de vaga que ens descompten entre 80 i 100 euros, on hi ha gent que pot suportar fins a cert punt. Llavors, en la caixa de resistència, pues, el que faríem seria col·laborar en que més gent pogués fer vaga més dies. I eh, per això és una de les millors maneres de recolzar aquesta vaga. Aquesta vaga, que d'altra banda, és una vaga que naix de les assemblees, que és una vaga des de baix, i que, i que també estem lluitant per, per mostrar un model de funcionament més enllà de la verticalitat que, que hi ha hagut en altres moments. També és important recordar que aquí ens hem cansat de vagues d'un dia, vagues que no s'aconseguin objectius concrets i per això els docents hem aconseguit un ampli consens en anar a una vaga d'un altre caire, més, més contundent i indefinida. Mm -hmm. És un gran, un gran pas endavant. Sí, per això és important també que aquest model se difongui també altres bandes, no? S'està fent molt al País Valencià i a Catalunya, crec que s'ha d'estendre més. Ara, per exemple, pel mes de, de pel mes d'octubre la plataforma estatal per a l'educació pública ha tornat a convocar una vaga només d'un dia. Nosaltres aquest tipus de vaga pues, ja l'estàvem criticant eh, per, per inoperativa i, i trobem que, que cal posar els ulls en el que està passant en Balears perquè per Ventura pot ser un exemple per no, per no tornar a fer aquest tipus de mobilitzacions. Bueno, Iñaki, eh, docente balear en huelga, te mandamos un abrazo y todo, todo el apoyo de, los que estamos aquí en este programa. Muy a vosotros. Muchas gracias, eh. Saludos. Y mucha fuerza. Saludos. Venga, adeu. Adeu. Doncs això ha la a Iñaki, representando la Asamblea de Docents. Recordado que ya una caixa de resistencia. per si voleu fer donacions, perquè puguin resistir i seguir eh, en lluita. I des de l'Ateneu eh, recordam que, si ja segurament ho haureu vist, eh, hi ha una festa eh, en solidaritat amb aquesta caixa de resistència. Tots els beneficis s'aniran de, destinats en, a, en aquesta causa. I arreu dels països catalans també s'ha fet una convocatòria també donaran aquests dobbers recollits per aquesta caixa de resistència. Eh, per acabar, vos deixem amb crida un tema nou de Baltoni. uh, ah, yeah. Digues si l'anglès no el til, però una educació pública i en català, eh? Això és Mallorca. Yeah, yeah. Ja tocava sortir en el carrer demanant educació pública i de qualitat al costat del 92% de docents i encara falta més però anant fent un futur nou conquerint el present i davant del Parlament tothom crida donant suport al valent protagonistes de la paga indefinida una mare la seva fia que sabe que la seva vida depèn de la política un bon alumne és el que no va a escola i fa pica i pinta no til si l'anglès una paret i tu policia si vols silenciar que la repressió mai aturarà la consciència revela que l'estat tengui por al poble organitzat és bo ja s'ha acabat de negoci en sanitat i educació ara toca que paguin els culpables i les seves mencions siguin aules públiques per tothom som més dels que diuen que som el seu fracàs està reflexat al mitjan de comunicació per això recorren a la manipulació però els meus ulls han vist un poble aixecar-se pal l'opressió han fet onades d'esperança amb el color verd han plorat cada de la trapa i defensar d'estrenc i m'ofen que mallorquin diguin que estima la la seva terra però després no facin res. Nosaltres lluitem per allò que és nostre, no tenim idiomes inventats ni gramàtiques de locos. Quatre barres té la meva bandera, damunt d'un fos groc i una estrella de classe obrera. Nosaltres lluitem per allò que és nostre, no tenim idiomes inventats ni gramàtiques de locos. Quatre barres té la meva bandera, damunt d'un fos groc i una estrella de classe obrera. M'enamora la professora que conta contes en català, així com el pati de l'escola és estimar La llengua que nostres predins han de defensat i així com en enviar el majoral he sentit cantar